Ancau cimpanzoi danzas. Ien celcai tactoi da musico, caiam ritme movigas la piedo, sequas la gamboi. Ancau cimpanzoi rapide comenzas movigi lau ritmo, ciel tion montras nova studaggio. Mascloi ce tio aparte engagigas. Eble la deveno de la danzado estas tre mal nova conduto, Ciu iam aperis ce la comuna anta de homoi cae cimpanzoi, raporta stienzistoi e la instituto pri primatoi de la Universitato de Kyoto en Japanio. Crom la homoi, ancau aliai vivuloi, movigas ritme lau musico. Tio estis stienze observita, exemple ce cacatuoi, ce harfocoi, caece bonoboi, scribas la autoroi. Ancau pri cimpanzoi, pantroglodites, oni iam sciis, che ili reagas pri sons in sequoi per movigio. En libera arbaro, lautio, masclae cimpanzoi presentas pluva in danzoin, se comencijas forte pluvi. Esploristoi supposas, che la sonado de la ecpluvado pluvado elvocas la movigioin. La japanae sciencistoi volis nun el trovi ciu cae ciu musico instigas cimpanzoin al ritma movigiado. Cetio ili attentis che la simioi laueble libervole partoprenis en la experimento, char ancaus stresso povas causi ritmain movoin ce la bestoi la simioi ne ricevis recompensoin. La entute sep cimpanzoi audis dum un tagoi simpla in pianu musicajoin jela dauro de ciu foie du minutoi. La rapidezzo etendigis de mal rapida, gis rapida. Ciui bestoi reagis pri la musico per ritmai reagoi. Tio estis movigioi, qui ripetigis pli ol tri foie. Plei multae el ili chancelis, au tien cae rean movis sian corpon, celcae man frapis, tretadis, au elbusigis sonoin. Plei forte reagis la masclo Akira. Alli la esploristoi sonigis dum pluae dudec quartagoi musicon por el trovi liain preferoin sed Akira movigis lau rapidae ca mal rapidae ritmoi simile intense. Ec lau musicajoi, ciui ne havis ec coneblan tacton. La esploristoi supposas che Akira reagis eble mal pli pri la ritmo ol pli pri la son densetso. Sciencistoi provas iam de longe el trovi la bason de la fenomeno danzo. Ce homoi montrigas danzo conduto, iam ce infanoi, ec se la capablo sequi la tacton, disvolvigas nur iom post iom. Neurologiae prilumigoi resultigis ce homoi proximan ligon inter tiu cerba regiono quiu respondetsas prila prilaborado de acusticae signaloi cae la areo qui stiras la movoin. Nun tempe existas laula japanae esploristoi precipe du teorioi pri la ecesto de la danzo ce homoi. Unu teorio, eli reste tio, che la disvolvado de tiu capablo staras en cun ligo cun la disvolvigio de lingvo. Lau alia teorio, danzado povus esti evoluzie molte pli mal nova conduto Ciu ce homoi a parte bone disvolvigis. La japanai esploristoi vida sia in resultoin ciel pruvon por tiu dua teso. Lautio, iam la comuna anta de homo cae cimpanzo, possedis iam antau proximum proximume ses milionoi da jaroi la capablon pri ritma movigiado.